grava figuro dat revenas. En la unua de januaro du mil dudec du, grava figuro dat revenis. La euro farigis dudec iara. Ne facila esses dia viv comenzo. Por iui autoritatuloi, di estas vera simbolo pri la forto de Europo, cae lumturo de stabilezzo cae solidezzo en la mondo. Por aliae, almeno comence, gi signifis minacion pri presaltigoi cae shuldo crison en la regiono. Sed ne niu povus dubi pri la simbola forto de tiu audatsa propono, unu mono por civi popoloi de unu tuta continento. Al esperantistoi, tiu ideo havas ion comunan, con la ideo pri unu lingvo por ciui popoloi. Stelo estas mono ec usita de la universala ligo, cefe usata en la esperanto movado. Oni creis gin en la iaro 1942, cae gi funcciis dum quelcae iardecoi. En 1959, Oni aperigis metalan version de la stelo por festi la jubilean iaron de Esperanto. Teorie, unu stelo devus respondi alla preso de unu kilogramo da pano, kio montras la idealisman aspecton de tiu ideo. Postai eldonoi de stel moneroi aperis tiel che nun tempe ili estas curiosai collectajoi en 2013 oni produktis plastain stelo moneroin. En 2017 oni eldonis moneron de cent steloi el pura argento. Curiose che la homo ligas la unuetson de mono al la unuetso de la homaro. La euro ec circulis ie la unua de januaro du mil du, fare de dec du landoi cae ilin salutis tiam mixo de skeptico cae entusiasmo. La comenza intenso estis pli fortigi la Europan integrigion, faciligi la commercion, cae doni alla la continento monon capablan concuri cun la potenzega dolaro. Nun tempe usas gin tritcent quardec milionoi da homoi, en dek nau landoi. Baldau shaine aldonijos alla listo bulgaruio, croatuio, cae rumanuio. Gis nun, ancora multai homoi dubas pri la avantaggio forlasi sian nazian monon, sed Europo cae Euro shaine farigis nedisigeblei. disigeblei. Anta uno iardeco, la tuta Euro regiono suferis minacion, ciam Grecuio, Portugaluio, Hispanuio cae Cipro havis graven economiaen problemoin. Montrigis che la unuezzo inter la nazioi solvis la crison. Lasta tempe oni annonsas la productadon de novae eurae mon biletoi. La nova serio nomigas Europa, char du el gia i securetze elementoi montras portreton de la mitologia europo prenita el vaso en la colecto de museo de louvre en pariso qui el vi bone memoras europo estis sprincino qui un zeuso sin transforminte en tauron captis alsi kai alportis al insulo creto la dioi plu protectu Europon.